Ahora tú no te acuerdas, antes tú privado en cotizar. Y a nadie le quería hacer coro, yo cogía pile cuerda, me daba pa' dejarte la pisar. Pero ya veo que cambió todo y ahora tú eres la que nota mi nivel. Te sale a ti, dame banda, porque yo en esta vuelta estoy pa' mí. Llegale como es que uno anda y ahora tú eres la que nota mi nivel. Te sale a ti, dame banda, porque yo en esta vuelta estoy pa' mí. Llegale como es que uno anda, como es que uno anda, siempre de parranda. Ando con tu encima como la ley lo manda. Te quería cotizar que estaba rotonda. Cuando empaquetemos no te va a montar en el onda. Tú tienes par de amigas que quieren que se lo ponga. un día me da pa' ti, te llamo y se te da tu tanda. Manita, ¿quién te manda? A mí no me hagas sombra. dilo que está bueno de robarte en forma, está en casa. No te acuerdas, que antes tu privado en cotizar. Que a nadie le quería hacer coro. Yo cogía pile cuerda, me daba pa' dejarte la pizza. Pero ya veo que cambió todo y ahora tú eres la que nota mi nivel. Te salí a ti, dame manda, porque yo en esta vuelta estoy pa' mí. Llegale como que uno anda y ahora tú eres la que nota mi nivel. Te salí a ti, dame banda porque yo en esta vuelta estoy pa' mí. Llegarle como es que uno anda. Un poco más provocativo, con papel en los bolsillos. La actitud del que se busca y un piquete bonitillo. La vida a mí me dio un giro que ni yo me lo esperaba. Y ahora las mujeres haciendo fila mojan el pasillo. a mí no me hable de eso que su tiempo ya pasó. Ahora no se acuerda cuando usted me rebotó. Así que ruede guaguaviá que su seguro venció. Y que tú te cotizabas, ahora el cotice soy yo. No cuenta que antes tú privaba en cotizar. Que a nadie le quería hacer coro. Yo cogía pile cuerda, me daba pa' dejarte la pisar. Pero ya veo que cambió todo y ahora Eres la que nota mi nivel. Te sale a ti, dame banda. Porque yo en esta vuelta estoy pa' mí. Llegale como es que uno anda. Y ahora tú eres la que nota mi nivel. Te sale a ti, dame banda. Porque yo en esta vuelta estoy pa' mí. Llegale como es que uno anda. The People Music. Los jefes primero, encima lo di en la vaina, arroba Rochi RD. Bonet Guardo calle, RK. Nos fuimos en otra vuelta, otro level. Nata record me quité. Yo soy Andy RK, arroba Andy RK01. Jesse, Mimi, Nata Record. En me lo di en la vaina. <laughs> Federica, Guardo Calle. El 27.